umuntu umwe yaritabye imana abandi icyenda barakomereka biturutse kuri grenade yatewe muri zone buterere ari kuri uyu wa gatatu igihe cy'isaha imwe y'ijoro murabyumva murano ano makuru bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura bavuga ko bambara udufuka munwa mu ntumbero yo kwikingira umugera wa Corona mu gihe hari bavuga ko batatwambara kubera ko bataronka uburyo bwo kutugura hagati aho gukurikiza imetero hagati y'umuntu n'uwundi mu kugwanya ikiza cy'umugera wa Corona ngo ntibikwiye bakunda ku isoko y'ibitungwa y'umubyegwa ingozi byose murabyumva murano makuru guhungura abarundi babyifuza abari mu gihugu cya Tanzania ngo birabandanya umuyobozi ajejwe guhungura impundi atera abifuza kunguruza mu bindi bihugu kubiheba ahubwo batahukanwe mu gihugu cabo camavukiro gutahukana impundi umuyobozi mukuru wajejwe byo gutahukana impunzi atera akamo impunzi ziri mu gihugu cya tanzania zishaka kunguruzwa mu bindi bihugu kubiheba ahubwo bagatahuka mu gihugu cabo c'amavukiro ndetse bimenya imana bivuze inyuma y'aho hari impunzi zivuga ko ziriko zitahukanwa ku nguvu ariko naho biruko umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko guhungura abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania babyifuza bibandanya tumukurikire kuri mikoro ya mugenzi wacu Evariste Nzikomanya rero inyuma y'amatora harabaye kuruhuka gatonya bitewe n'uko hari ikibazo cy'ikiza cya korona twarabanje kwicara hamwe n'abo dusanzwe dufashanya kugira twige ubuhinga bw'ukuntu twobandanya duhungura abantu naho hariho ikiza cya coronavirus twamaze nk'indwi zitatu inyuma y'izo ndwi zitatu rero twarasubiye gutangura ikivi ubu tukaba turi ku kivi nabamenyesha ko nko mu ndwi iheze ku munsi wa kane w'indwi iheze twarakiriye abarundi bahungutse bavuye mu gihugu cya tanzania twabakiririye mugina eh, muri komine mabanda intara ya makamba ubu mwanya turi ko turavugana turi mugina nyene kwakira abandi barundi bahunguka uyu munsi bavuye mu gihugu cya tanzania nyene hama hambavu yaho mu ndwi itangura tuzotangura porogaramu nini yo kwakira abahunguka kabiri kabiri mu ndwi turi ku kivi kandi tunabatera n'akamo bahunguke kuko by'ukuri tutirengagije ibyo umuntu uwo ari we wese ashobora kwiyumvira mu mutwe iwe ntawosigura neza igituma abantu babandanya bari mu buhungiro kandi igihugu kirimo amahoro n'umutekano sijya mbere bizaba byumvikanye ko hariho abarundi bari muri Tanzania batifuza kugaruka ngaha mbere bagasaba kubimurirwa ahandi bavuga bati amategeko mpuzamakungu agenga impunzi nta gutahukana impunzi ku nguvu abo babiyumvira gutyo uno munsi mwobabwira iki ku ruhande rwa leta y'uburundi mwobafashe si ubwa mbere hariho abantu batifuza gutaha iwabo muri Tanzania twarasanze hari umugwi w'abarundi bahunze mu mirongo irindwi na kabiri bakiryamyeho ngo barindire kuzojanwa mu bihugu vya Amerika ni Burayi n'ubu rero ntaco dutangaza habonetse abandi bavuga bati twebwe ntitwishifuza gusubira iwacu dushaka kujya mu ibyo bihugu bya Burayi canke muri Amerika ibyo ni uburenganzira bwabo mugabo by'ukuri nta hantu na hamwe uzobona haryoshe nk'iwanyu nta hantu na hamwe uzobona ufise umwidegemvyo nk'iwanyu ni naco gituma twebwe hobatera akamo ko gutaha mu gihugu hama namba hari ibitagenda neza indongozi ziringaha kugira zibumvirize nayo ku bijyanye n'uko hari impunzi zihohoterwa n'igipolisi cya tanzania ah, mu kuzugarira amasoko ugufungwa no ah, no kubasamburira amashuri ubuyobozi bukuru umuyobozi mukuru ajejwe byo gutakana impunzi akavuga ko ibyo atashobora kubishikiriza ko kuko ari ikibazo kiraba leta ya tanzania mu no n'amabarabara bagendesha ibyuma bakoresha ikiraro kigabura kamesa na musaga Musaga basaba ko ico kiraro gerutse gucika cokogwa kuko uretse ko gitera amasanganya bituma abantu bazigura mu gushika hagati mu gisagara mu kurindira ko gikogwa abanyagihugu basaba ko shirwaho ibirokozima binini binini byerekana neza ko ibarabara ridahita ah, ni nkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana aha turi ku kiraro kigabura musaga na kamesa ya mbere utera uja aho bita kwa ruhara ku ibarabara rikuru nimero zitatu icyo kiraro cyaracitse ku buryo hasigaye agace gatarenga imetero n'inusu ariko nako nyene ubona ko kabangamiwe kuko ku munsi ku munsi hari igice gikoroka abanyamakinga n'amapikipiki baracahaca ku kutamenya uno mugabo amanutse ku ikinga n'umurindi mwinshi aza nk'uvuye mu ijenda afata ifi fire bukwi na bukwi nayo iramukundira ati ndahatswe mbona ari ikibazo kubera ibarabara ryahimbutse twari dusanzwe tumenyereye ibarabara ko rikomeye duca turabandanya muga tugiye kubona ata modoka iri inyuma yacu dusice ngaho kubera amasanganya ashobora kuhabera abapolisi baraba uruja n'uruza mu ibarabara baraza guhagarika abashaka kuhaca agace kataracika bakazibiza amatafari manini manini igitangaza kandi kibabaza abo bapolisi nuko iyo baravye hirya gato abanyamakinga n'amamoto baca bahaziburura kubura hano ngaho nitwoye twapfuye batwapfuye ukamenya muri kubura ndabona amagara yabo iryo barabara inimero zitatu basaba ko mu kurindira ko rikogwa boba barazibije ibisima binini binini epfo na ruguru aho ico kiraro cacitse kugira ngo biboneke neza ko hadahita isanganiro inama isumba ingimbi isaha zitandatu zirindwi iminota mirongo itatu n'ine amakuru tubateguriye arabandanya mu bijyanye n'amagara y'abantu gukurikiza imetero hagati y'umuntu n'uwundi mu kurwanya ikiza kovide cumi n'icyenda ngo ntibishoboka mu isoko ry'ibitungwa ryo mu byegwa ingozi kuko ngo mu guciranira barinda kongoreranira urongoye iryo soko akavuga ko naho badasiba guhimiriza abantu benshi iyo soko y'ibitungwa yo mu vyegwa vya Ngozi ihuriramwo abantu bashoboye ibitungwa nk'inka impene intama inkoko n'ibindi biva mu ntara nka zose z'uburundi na cyane cyane zo mu buraruko tutibagiye za cankuzo ruyigi inahandi abaguzi hanini bava mu gisagara cya bujumbura mu cibitoke bubanza n'ahandi mu mihingo nka yose y'igihugu bwinjiriro butatu ifise hariho indobo bashyiramo amazi yo gukaraba ariko kenshi arakama bakajya kuvoma ayandi mu mwonga kuko ata mazi ifise gutya abantu bakinjira badakaravye kuramukanya bakorana mu minwe ni ibisanzwe muri iyo soko y'inka yo mu vyego yaba abayirema eka n'uyirongoye bose bavuga ko gukurikiza ingingo zafashwe zo kurwanya ca kiza koronavirusi ngo bigoye na cyane cyane ijya metero hagati y'umuntu n'uwundi kuko ngo umukumvikana igiciro cyigitungwa abongorerana eka iruhande yaho hari ibitungwa harashogwa n'ibindi harimo inzagwa aho usanga umwe asoma ku icupa aha uwundi gutyo gutyo ugasanga batanu barasangira icupa ry'urwagwa Emmanuel Bigirindavya arongoye iyo soko avuga ko bajeje intwaro badasiba guhimiriza abarema iyo soko ngo bakurikize ingingo zafashwe ariko bikaba iby'ubusa agasaba leta ko yobigira itegeko abitura ibibanza nk’ibyo bihurirwamo abantu benshi nk'iyo soko ihuriramwo ku wa gatatu igihe cyose abantu barenga ibihumbi bibiri bakambara n'agafukamunwa utabikurikije agahano ingozi ponari muzagara radio isanganiro Apolinere Muzagarura urakenuye tuve ingozi tugaruke hano mu gisagara cya Bujumbura aho bamwe mu banyagisagara bavuga ko bambara udupfukamunwa mu ntumbero yo kwikingira umugera wa korona mu gihe hari abandi batatwambara ngo kubera ataburyo bwo kutugura bafise n'ubwo biruko bamwe mu bashonera kwibarabara Avenue de la Mission ni hano mu gisagara cya Bujumbura bamenyesha ko utwo dupfukamunwa badukora kugira ngo bikingire bitagoranye kamwe kakaba kakugwa amafaranga ibihumbi bibiri Mireka Nyange yahishikiye kwibarabara Avenue de la Mission hagati mu gisagara ca Bujumbura nk'isaha zine zo kuri uyu wa kane abashona bari ku kivi uyu mukenyezi amanitse udufuka munwa tw'amabara atandukanye aronse umukiriya ngo acakambara kugira ngo yikingire umugera wa COVID-19 umuntu yasamuye twabonye yuko yasamuye ajya amate avuye mu kanwa agakokera ku wundi ashobora guca yandura ubwo nyine hama ikindi cyerekeye aya mamasike turayashona na twebwe bakadushorera n'abafise komande bakatubwira tukabashonera hama bakaza bakadushorera na twebwe turatwambara kugira ngo abakiriya baje kuko nawe ntituba tuzi ko bagwaye cyangwa batagwaye mubwo natwe turi poroteje hirya gato kuri bata tuhahuriye n'uyu mukenyezi yambaye masike ari uko agira yinjire ahakorera abantu benshi nambaye masike kubera yuko ahantu ngiye haguriranye abantu benshi sinzi abakomeye sinzi abagwaye kugira rero nikingire umugera wa korona virusi mpisemo kuyambara kugira nshobore gukingira amagara yanjye e, iyi wanjye fise iramesugwa nkafata iyindi anatandaho yuko iyo yindi yuma udufukamunwa turambagwa na bamwe mu bakoresha amabisi mu kuyunguruza uyu abunguruza bajyana mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura ati masike ntayo yambara ngo ngo kuko akomeye kenshi iyo utwaye abantu muri bisi barashobora kugenda bavugana bavuga bati ati ku busanzwe burya ntibwari bukwiye kwambara abantu batawugwaye bwari bukwiye kuba bwambara abantu bawugwaye kuko ugwaye niba ufise ingorane ushobora kwanduza nk'abandi ariko utagwaye urumva ntawe wokwanduza mbe mwebwe ubwanyu iyo mupakiye abantu mubatwaye izo masike arizo mwambara oya twe ntazo dufise kandi biragoye kuvuga ngo ugenda kugura masike kandi wewe ubuzi ko ukomeye kandi twebwe ku busanzwe twe dutwara nk'abantu waba wicaye ku ruhande rwa wenyene ahubwo abakiriya bonyine bashobora twe kutwandutsa kimwe bishobotse hakaba naho nyene ko bubwira abantu bakababwiriza ati mutegerezwa urumva n'igikorwa gishobora gukora nka leta mbajije uyu nsanze muri buse atagafukamunwa yambaye avuga ko nubwo biruko akamaro kako gafukamunwa akazi ndamaze kumenya akamaro ko kwambara maske ariko ntayo nambaye ntayo nambaye ku by'ukuri kubera ntayo mfise ntabwo ntabwo dayironka ariko kumano ironka no yambara ko namaze kumenya akamaro kayo irankingira kandi bikafasha gukingira n'abandi tugenda duhura hamwe no vuga ngo nubukene ariko sino hagarara ku cyane cyane nibaza ko ari sensibilisation itaraba nyayo kugira abantu tushobora kubyumva gose ko uko ndabibona iratuba turacabifata ko ari indwara yoroshe kandi itoroshe ma nibaza aho ba sensibilisation nyayo gose ihereye hejuru ugeze hasi ndibaza abantu twogirane nawe ayo mahera twayaheba kuko amagara aruta amajyana mu kwikingira umugera wa covid 19 ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukaba buhamagariye abantu kwambara udufukamunwa n'amazuru mu bibanza bihuriramwo abantu benshi ahanini dukozwe mu bitambara twe dushobora kumenya kumesurwa tukanatekwa iminota mirongo ibiri ugahamagarira kandi abantu gukaraba neza n'isabuni Mireye Kanyange urakenuye mu bijanye n'umutekano umuntu umwe yarayishwe yarishwe kuri uyu wa gatatu atemaguwe mu ndiwe ku mutumba wa Kibenga muri commune Gitaramo kinara ka Rusi nkuko bivugwa n'urongoye uwo mutumba bikemezwa n'urongoye igipolisi muri commune ngo mugabo w'abanindwi yagandaguwe n'abahungu biwe batatu harimo babiri bari bavuye Bujumbura aho basanzwe baba komisari rongoye igipolisi mu ntara ya Karusi yemeza ko bamaze ku abo bantu batatu bamaze kubashikana mu gashoka komisari ya gipolisi karusi kandi ko dosiye yabo iza yashikanye mu minwe ya parike kugira ngo bashikirize ubutungane mu n'umutekano nyene umuntu umwe yaritabye imana abandi icyenda barakomereka biturutse kuri grenade yatewe kuri uyu wa gatatu muri zone ya buterere ni hano mu gisagara ca bujumbura aho bita ku isamariro abanyagihugu baba muri ako gace baganiye na hadisanganiro bavuga ko iyo grenade yatewe nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro kandi ko abayiteye bataramenyekana Ernest Nduwimana arongoye zone ya Buterere atera kamo abarongoye eh, gusubira gucungera umutekano biciye muri ya migwi urikiyemwe bose eh, yo gucungera umutekano kuko isa n'itagikora muri ako gace eh, ni nkuru tategurira na mugenzi wacu Vianney Ngendakumana wenye wareumia walifika wanabawahisha ku Medecins Saffron jewe nayumvise nicaye muhira abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Buterere aho bita kwisamariro turi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura aho muri ico kibanza hatewe grenade mu ijoro ryo kuri wa gatatu rishira kuri no wa kane bamwe mu banyagihugu twasanze batumenyesheje ko iyo grenade yatewe ngiye cisa imwe y'ijoro kanye jeo na yu jewe ni cha imuhira hariko haraca abantu benshi bamwe bari bavuye mu isoko abandi bariko barakora utwo bakora gukora bajya mu mabutike bayasina ubumenyi wayiteye ntiwambesha kuko urumva nari muhira nari ngiye kuyigurira ibijumbu nari ngeze hajya urumva yakubise nanjye ngo hasi burya n'impuzu mu ijoro zitari zacafuye uyi hasi je wabona abonye barindwi bari baryamye aho yagururiye hajya nanjye mvururuka niyiruka n'abandi twiruka urumva ryabaye isanganya urazo ko abandi baba barayiteye oya jewe wayiteye ntaho nabonye abo banyagihugu bo muri zone ya Buterere basaba leta ko yo kongereza abajeje umutekano mu ntumbero wo gutuza abo bagizi ba nabi bakabona atakazi afise ahagaze hagiye abacunze nyine gukora icyo kibi bakaza batembera nyine telefone bagaheza kugira ngo baze barababona babafate benshi bagwa mu mpore nyamba bahiga umwe bashya bahitanana na bose urongoye zone ya buterere avuga ko iyo grenade ko yakomerekeje abantu 10 muri bo umwe ngo akaba yavuye yitaba imana ashikanywe kwa muganga ibitego dufite no munsi turafise yabene gihugu 10 bakomeretse kibabaje ko muri abo 10 hariho umwe yavuye yitaba imana ageze kuri MSF komisiyo sa frontiere kuvuga ko ino saha nta kimwe turamenya ariko icyo tuzi ko ni uko abajeje polisi bamaze gutangura amatohoza nibaza yuko bazo tugira abakoze iryo bara Ernest atera kamo abarongoye ko bo bandanya bakomeza amahoro n'umutekano babicishije muri ya migwi bose yo gucungira umutekano bita Comité Mixte de Sécurité mu rurimi rw'igifaransa nubwo biruko waramuswa zone ya Buterere ashikiriza ko muri rusangi umutekano wari wifashe neza muri iyo zone agamagarira abanyagihugu kubandanya batekanye mu kurangura imirimo yabo ya misi yose jamari viana ngenda kumana urakenuye makuru twategurira abandanya tugaruke mu yajyanye n'imibano abarongo ya makomine y'intara ya Cibitoke basabwa gutunganya ibikorwa by'ugwaruka rugiye gutanga uburuhuko bw'ici bafatikanije n'abavyeyi na kamo kumuhanuzi mukuru wa muratari w'intara ya Cibitoke Saidi Anise akaba abivuze mu gihe abanyeshuri bagiye gutangura uburuhuko agasaba bamsaneri bariko barangiza ibiri ibiringo byabo kubandanya ibikorwa by'iterambere mu makomine barongoye kugira ngo abazobasubirira bazobandanize kwibi aho bari bagejeje tumukurikire kuri mikoro ya mugenzi wacu Ezekiel ndi kumwe nayo urwaruka ruri mu mashuri ruri kuraheza umwaka ni ukuvuga mu minsi mikeyi bagira baza mu buruhuko ariko twebwe nk'abaserukira intwaro rero nk'uko byama byagenze turategekanya ibikorwa byo kugira ngo urwaruka turukoranirize hamwe ntirugume ruja ku marigara hanyuma ruje mu buruhuko ruje kuruhuka mu mutwe ariko amaboko yaguma akora nico gituma rero usanga tubategekanije ibikorwa bikoza urwaruka nko gusatura amatafari kubaka inyubakwa mu makomini wabo byaba ari amashuri cyangwa amavuriro eka mbere n'ibindi bikorwa byo gukingira ibidukikije ca imikobeko ivyo rero duca dusaba ko bamusitanteri baguma hafi kugwaruka kuko bisanzwe ni na politiki y'igihugu hanyuma sinivyo bikuba gusa byo kwiteza imbere tubakundisha ariko kaca kaba n'akaryo ko kubigisha inyigisho zo gukunda igihugu Eh, kwihweza ugakuraho ibihano wari wafatiye igihugu kuva itariki indwi z'ukwezi kwa mukakaro mu mwaka na cumi na gatanu mu nama igira ijana na cumi y'uwo mugwi bubikishije kuwuserukira mu gihugu cy'ubufaransa uburundi bukaba bwashikirije umunyamabanga mukuru w'uwo muryango ngo naho Burundi ataco butakoze kugira busubize ibintu mu buryo inyuma yo gushaka guhirika ubutegetsi muri rusama mu mwaka wa 2015 nko kugarukana amahoro n'umutekano hagati mu gihugu kurekura imbohe no gukura imitahe yo guhagarikwa kuri bamwe mu bagwanye ubutegetsi bari bahunze batagirizwa ivyo gushaka guhirika ubutegetsi hamwe no guhamagarira impunzi zo hanze gutaha mu gihugu ngushyira hamwe rya francophonie nicari bujije ko rihagarika imigenderanire yose ryari rifitaniye n'igihugu cy'u Burundi kuva ku wandwi ndamukiza ibihumbi gatandatu ivyo bikaba vyatumye iryo shira hamwe ridashobora gushigikira Burundi mu nyungu buronswa ni banki y'isi yose nkuko vyahora ariko imigambi ishikira abanyagihugu idaciye kuri leta ikaba yarabandanije ubwo rwandiko rukabandanya ruvuga ko urundi ngo buherutse gutunganya amatora meza ku rwego rw'umukuru w'igihugu inama nshingamateka n'inama mpanuzwa jambo z'amakomine atamfashanyo burinze gusaba ngo umukuru w'igihugu mushasha general major evariste ndayishimiye mu ijambo ryiwe ryo kwimikwa